Egunkuan paubretarsuna, mespretsia eta kutsadura haipagai. Paubretarsuna ekin hasgitin, Frantzian, artikulu bat alkidela, eh, haste huntan, sortzik hako zazpi miliu pertsona paubre bezala kontsideratuik dia. Urte hostasa hau kamiatzen bada, ezken urtetan apaltu da, Frantzia usoko bizi maila apaltu beita, eta ez jantik hobeki bizitzen beitia, Hale, paubre kopuria berize goa juiten da, paubre bezala kontsideratuk dia. Mila bost euro benogutiago galtzen dien, per, uh, jabazten <laughs> pertsonek. Mila bost egunta hogeita hiu euro benogutiago dien bikotiak. Bi mila egunta hogeita euro dien bi uh, eh, hamala bi haur dutien bikote batentako. Aldiz, hamara urte gainiko bi haur balin baitutzi eta bikotin bizi balin bazide, gutien ez 2008 eta hoita hamazortzi euro behar berduzi ez paure bizala kontsideratuk izateko. Paurenak dien ni zakiat uh, profil bat egin behar balin bada, hoita hamar urte pekua da, diploma gutikua eta lanik gabekua prefosta eta haur bat egiten edo haur bat eh, dienak be hasten hanitz badia proportzioz uh, eh, paureta, paureta dienak. Eta bere studioan agre agertzen da immigraziotik horradien gentiak, hiu aldiz habo hunkik diela pauretarzunak, kajik eguneko hoita hama sortziko, henila heltzen behitia, hori eh, zerbait eran nahi bada, Euh, profil euh, gisa, hartzen euh, bali madugu ordin uh, haur bat bali maduzi ebea ez hoita hamar urte peko eta diplomaik gabe xantza handia baduzi ordin paure izateko xifra hoien abea edo surtout sos gutik ebazten bali maduzi hi hoi ordin paure tasuna frantzian Beste gai gisa mespretsia haipa gai, Guianako hain bat pertsonalitate salhatzen beitie elizeak idatzi tako aholkizumait. Jure eta enhamabian higorten du goberniak mesu bat aholkizumaitekin kaseta laier, Guianela, Makronen laguntzeko, bilaje bat egin gehi baitu hilabete jurentze Eta hoietan haipatuk da, Guyana zika heitarzuna engandik hunkik dela, halta igan urtetik epidemia urentuk da, hoi uste uturieta ena hamasortzian, nahan bimina hamaseian. Aholkietan e, idazten da ebai ez dela uturiko hura edan, e, edan behar, izotzak ez dela hartu behar, batzekik ez dela jan behar, aranik ez, eta arrautziak ez dela hunki behar, ez eta guti reiki izan dien agiak eta animalekin eh, aholkatzen da harremanik ez Katie. Hanko senataria den Antoine Karamek salhatzen dio nierri gabeko informazio faltsiak eman dutiela eta horaz gain kasetalaier eh, hen eskualdia habo edo kasetalaiek hen eskualdia habo stigmatuizatuko dila e, er, eh, du. Gabriel Servile deputatiak dio komprenigari dela nuntik horra den kasetalaiek jakastendien mespretsia guianaz Elizak parkamena galtegin du arratsan beian, eraita zazila egun izan aholkiak, eguneratu dutie, zika edatia eta janhaien gainen espada habo deuze eraiten berituik izan denan, main hatzia debekatzen die asken egun izan den hortan, horreke guianeko ausa pesen elkartien txal ekarri du, ez dela razoik eh, main hatzeko eraiten die eta hen turizmoen pubistate txar bat egiten aide la frantzia diote ebaien. Eta azken artikulia estehuntan igan dena eta heotxandik estina egin ze lanze aldizkaien ABA, ez du balinba, ez da balinba hura hozkatzen, mena hala aldizkai hunen ABA, kutsadurak bedatzu milu hil eragin dutu bimilata hamabostan. Urte hartan, sei hiletaik bat kutsaduraren eh, kutsaduraekin lotuik da haidia kutsatuik edo hurra edo langunia da usutan. Eta jota mundian dien hiltzen ehuneko hamaseia da ordin. Pentsa, eh, pertsona baten hamaren gainen hiltzen dena mundin, ebeno habo, kutsadura gatik da. Berrogei bat ikerlaiek eta gobernu kanpoko erakunde desbernin zumaitek dia, dia juntatu estudio hunen jamaiteko, konparatzeko iesa, tuberkuloza edo ko heriotzak o batzen balin bagunutin, ebe kutsadurak hiu aldiz habo, hiltzen du uh, eh, egunko egunian edo hoi 2000 hamabostan hori pentsa egunoz edo urteoz badera habo eta gerlak eta bortizkeia hoekin uh, eh, konparatzen balin bagunin ebe kutsadurak hamabost aldiz habo kut, uh, eh, hiltzen du gerlak beno Hoi, ez da bate, sekuran aipatuik, prefosta populazioan epa obrenak dia hoietaz hunkik, haidiaen kutsatziak, seikakotz bos miliu hil, hilekin lotuik da, bihotzekuak, AVC eta, eta biliki minbiziak ekartzen behitutu, Kutsatuik den hurra ebai eh, kajik bi milio hil eragiten dutu urteoz eta lan den kutsatura gutiena sortzihun mila hil eta balin bahabo eh, ikerlaien abea hainbat produktu egun jabilik dienak ezpeitia uan oranjuz besala kontsideratuik eta ikusiko dugu ondoko urtetan ez bada hau kamiatuko. Fenomeno hoi prefosta paubrenak ditu hunkitzen txostenaen ABA, hil hoien ehuneko lautan hogeita eta hamabia estatu paubretan agitzen da. Eta hoietan populazione marginalenak bere prefosta. India, Pakistan, China, Madagaskar edo Kenya bezalako herrialdetan lau hiletaik bat kutsadurarekin lotu, lotzen ahalda zuzenean. Hala, haste juntako aktualitatean ze hagertzen zen, eta uh, ustez eh, edo ikusiko dagun astin ze ez daikian hainbeste